17 bob hazrati ayso bu so'zlarni qilgandan keyin ko'zlarini arshga tikib mundoq duo qildi ey ota mening vaqt soitim yetib keldi san o'g'lingning ulug'lig'ini ayon qilgin buning bilan o'g'lingmi ulug'lig'ingni ayon qilsin chunki sen uningga butkul insoniyatdan ustun huquq ato qildim buning bilan u sen uningga bergan odamlarning hammasiga mangulik hayot ato qilsin mangulik hayot bo'lsa haqiqiy birdan bir xudo seni va sen avatgan ayso masihni tonishtir man sen manga buyurgan hamma ishlarni o'rindosh bilan sening ulug'lig'ingni yer yuzida oyoq qildi ey ota sening yeningga qaytqinimda dunyo opirdi bo'lishdan burun biz bahrimon bo'lgan ulug'liqdin meni qayta bahrimon qilg'aysan sen bu dunyoni manga tanlab beganlarga seni ayon qildim ular seninki edi ularni manga beding ular sening so'zingga amal qildi ular sen bana bəgən həmmi nərslərinin, senindin kəgənligini, əndi, bildi. Çünki sen man xan sözlərini ulağı yetküzdüm. Ulağımı qobul qıldı. Səndin kəgəlligimni həqdəb bilib yetti. Həm də meni əvətkəlligimgimu işəndi. Bulağa dua qılımən. Bu dünyanın odamlarga emas balki sen manga bergan odamlarga duo qilaman chunki ular seninkidir meningki seninkidir seninki bo'lsa meningkidir mening ulug'lig'im ular orqali ayon bo'ldi man endi ayrilish oldida turaman ularni bu dunyoda qoldirib sening yeningga ketyapman ey muqaddas ota ularning sanga bo'lgan sodiqligini saqlig'in biz ikkimiz bir bo'lgandek ularmu bir bo'lsin man ular bilan birga bo'lgan vaqtimda ularning sanga bo'lgan sodiqligini saqladim ham qovdidim ularning ichida halokat yo'lga mangan kishidan boshqa birimu yo'qolmidi muqaddas yozmalardiki manga saqullik qildigan kishi to'g'riliq etilganlarning amalga oshirilishi uchun mushundoq bo'ldi mana endi sening yeningga ketaman ularning qalbida mening xushallig'im to'lib toshsin deb bu so'zlarni dunyodagi vaqtimda so'zladim so'zlarimni yetkizdim bu dunyoning odamlari ulardan nafratlandi Чүнки мен bu dunyaga mansub bo'lmaganimdek, ularmu bu dunyaga mansub emasdir. Ularni bu dunyodan ayırvat deb emas, balki shaytondan saqla deb tilayman. Men bu dunyoga mansub bo'lmaganimdek, ularmu bu dunyoga mansub emasdir. Ularni haqiqatin orqali o'zingga otg'izg'aysan. Çünki senin sözlərin haqdır. Sən məni dünyaya əvətkindək, mənmü ulanı dünyaya əvətdim. Ulamı özlərini həqiqi atsın deyə özümni sana atayman. Mən ula üçünlə emas, yana ularning yetkizgan so'zlarini anglab, manga e'tiqod qildiganlar uchunmi duo qilaman. bularning hammasi bir bo'lsin ey ota sen mende men sende bo'lgandek ulamu bizde bo'lsin shu orqaliq bu dunyoning odamlari meni sening avatganligingga ishonsin deb duo qilaman biz ikkimiz bir bo'lgandek ulamu bir bo'lsin deb sen manga bergan ulug'likni ularga ato qildim Mən улада, sən məndə. Бу ulanın ittifaqlığının mükəmməl işi Бу Bu dünyanın шу şu arqılıq meni əvətkənliyinni, həm meni sögünündək mağa itqat qılanımı билсун. Эй ата, ata, sən mağa bəgən kişilərinin həmmisinin mən bilən bir yədi bolışını, həm ularning ulug'lig'imni ko'rishni orzu qilaman bu dunyo opirdi bo'lishdan burun meni sevganliging uchun manga bagan ulug'likdir. ey odil ota bu dunyoning odamlari seni tonimaydi ammo man seni tonuyman shogirdlarimmu meni sening avatanligingni biladi man seni ularga ayon qildim yana davomliq ayon qilaman buning bilan manga bo'lgan mehr muhabbitim uladi bo'lsin ham manmu uladi bo'lay